І, Можливо, трохи пізніше, ніж очікувала, з'їду з глузду, промовляла наша мама на прощання. І ми залишилися в чотирьох рудий, морська свиня Анжеліха, я та моя вірна гітара на ім'я Жітана. А вже ж. Моя гітара, як і кожний порядний музичний інструмент, мала власне ім'я. Ми жили пристойно. Рудий закінчив режисерський факультет Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. У професійних колах його відзначали як здібного режисера небесхисту, а сам він вдавав із себе режисера постмодерніста. Я заробляла на життя тим, що грала на гітарі, виспівуючи свої пісні на Андріївському узвозі. Я могла не робити цього. Батьки регулярно надсилали нам гроші та речові передачі, але рудий наполягав на необхідності моїх виступів на узвозі. Тобі потрібна соціальна адаптація. Ти маєш соціалізуватися, переконував мене рудий. Твої публічні співи це найкращий шлях до твоєї соціалізації, до спілкування з різними людьми. Я слухала рудого і співала майже щодня. Морська свиня, знай собі, хрумала солодку морку і вперто нехтувала буряком і все наше життя було спокійне та впорядковане, аж поки я не зустріла Еріку, і все пішло в шкереберті. Частина третя забавки. Як Ерік зустрів міру, або як Міра зустріла Еріку. Сьогодні у погоди був добрий настрій. Вона сонячно посміхалася до нас, людей. І більшість із нас, людей, тепло відповідали на її посмішку. Тому я вирішив, що мені не завадить походити парком. Погодувати білок. Я люблю годувати білок, тому що вони, як на мене, набагато приємніші за голубів. У мене напружені стосунки з птахами миру. Мушу визнати, що порівняно з дитинством ці стосунки поліпшилися. Такий висновок роблю з того, що в дитинстві я гасав за голубами, щоб влучно плюнути їм на спину. А зараз я таке роблю дуже рідко, можна сказати, що взагалі припинив це марне заняття плювати на голубів. Білки зовсім інша штука. Вони симпатичні, спритні, пухнасті. Та що там казати, білки дуже приємні тваринки, тому треба купити чогось смачненького і почастувати їх. У житті багато несправедливості. Одна з них полягає в тому, що про голубів складено багато пісень. Радянські композитори і поети, як змовилися, знай собі, складали пісні про голубів. А от про білок ні. Наприклад, я знаю кілька пісень про голубів, а про білок жодної. Ось лише декілька з них. Летіте, голубі, летіте, нігде для вас преграды нет. Голуби летять над нашою зоною. Голубям нигде преграды нет, как бы мне хотелось с голубями на родную землю улететь. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, милый, я прилечу голубкой сизокрила. Ну і все таке інше. Ліричні, романтичні, блатні пісні про голубів. Багато виявляється у них прихильників. Це крає мені серце, серце, яке з дитинства віддано білкам. Треба написати якусь пісню про білок. Ще я люблю київські парки.